ունի։ Այս փուլերը սովորաբար ավելի երկարատև են, հոգեկան փոփոխությունները սահուն են կատարվում, սակայն ձեռքբերումները ակնհայտ չեն, եւ առաջին հայացքից դժվար է դրանք նկատել։ Ճգնաժամային փուլերն իրենց նշանակությամբ եւ արտաքին դրսեւորումներով էականորեն տարբերվում են կայուն շրջանի համեմատ, ավելացնում է մանկական հոգեբանը։ Բոլոր անցումային փուլերն ունեն միանման բնութագրական փոփոխություններ են տեղի ունենում բոլոր բոլոր ոլորտներում։ Եվ սրանք երեխաների կողմից դժվար հաղթահարվող խոշոր լայնամասշտաբ փոփոխությունների շրջաններ են։ Ներքին փոփոխություններից բացի տեղի ունենում մի շարք փոփոխություններ կապված արտաքին միջավայրի հետ։ Փոխվում է երեխայի հանդեպ վերաբերմունքը, փոխվում է նրա հանդեպ պահանջները եւ ակնկալիքները։ Այս փոփոխություններից անմասն չեն մնում նաեւ երեխաների ծնողները, որովհետեւ հենց ծնողները առնչվում են այդ փոփոխությունների հետ եւ շատ հաճախ ծնողները չգիտեն ինչպես ճիշտ վարվել։ Անցումային ճգնաժամային փուլերից առաջինը նորածնային շրջանն է՝ երեխայի ծնվելուց մինչև 2-ից 3 ամսականը։ Այդ շրջանը բոլոր ծնողները հեշտ են հաղթահարում, նո այդքան հեշտ չէ, եթե գոյություն ունի հետզնդաբերական դեպրեսիա եւ այլն, ավելի սահուն է անցնում, որովհետեւ բոլորը գիտեն, որ Երևան լացում է եւ այլն Երևան գրկում են, այդքան էլ դժվար չի անցնում այդ ճգնաժամը, հատկապես եթե մայրիկներին օգնում են տատիկները կամ ավելի փորձառուները եւ այլն։ Մարիամ Սարգսյանը նորաթուխ մայրիկ է, ում բալիկն արդեն 5 ամսական է եւ իրենց առաջին նորածնային ճգնաժամը նրանք արդեն հաղթահարել են։ Ընդհանուր առմամբ բավականին սահուն է անցել նորածնային ճգնաժամի շրջանը, չէի ասի թե շատ լուրջ խնդիրների եմ հանդիպել կամ երկարատև էին այդ խնդիրները, ամեն ինչ իր լուծումն ունի, եթե մի քիչ ուշադիր ես լինում եւ կարողանում ես խնդրին լուծում տալ։ Քանի որ նորածնային շրջանի ճգնաժամը շատ արտահայտված չէ, ուստի նաեւ այս մասին բավականաչափ հետազոտություններ չկան կատարված, սակայն հաղթահարման հետ կապված մանկական հոգեբանը վստահեցնում է, որ շատ բան կախված է հենց մայրիկից, որովհետեւ մայրիկի ներքին հանգստությունը, նրա պատրաստված լինելը, որ ինքը մայր է դառնալու, նրա մոտեցումը երեխային, կերակրելու ընթացքում նրա տրամադրությունը, այ դրանք շատ են ազդում երեխայի հանգիստ վիճակի վրա։ Եվ եթե այդքան մարիկի մոտ սահուն է անցնում, տանը մտնոլորտը բավարար է, մայրիկը իր երեխային կարողանում է հանգիստ կերակրել, տրամադրությունը լավ է, քնի ժամը նորմալ է անցնում, ճգնաժամը այդքան էլ երևացող չէ եւ ավելի սահուն է անցնում։ Մոտ 11-12 ամսականում երեխան արդեն սովորել է կողնորոշվել տարածության մեջ, սինխրոնիզացնել ձեռքերի, ոտքերի եւ պարանոցի աշխատանքը, նրա մկանները ուժեղանում են եւ արդյունքում նա պատրաստ է նոր հմտության, քայլելուն։ Բացի այս, նա սկսում է հասկանալ մարդկային խոսքը եւ փորձում է ինքը եւս խոսել։ Քայլելը եւ խոսելը երեխայի համար աշխարհը բացահայտելու նոր հնարավորություններ են բացում, ինչը անխուսափելիորեն հանգեցնում է բալիկի եւ նրա ծնողների վարքագծի նոր մոդելի։ Քանի որ այս շրջանում դեռ երեխան չունի ձևավորված ես, դա բոլոր նա բոլորովին լրիվությամբ կախված է մայրիկից, մեծերից, չէ որ նա ունի սեփական կարծիք, սեփական աշխարհայաց եւ այս տարիքում այդքան արտահայտված բաներ չկան, եթե նորից եմ կրկնում, ճիշտ մոտեցում է լինում մայրիկի կողմից։ Եթե երեխայի կերակրելու ժամանակը նորմալ է անցնում, քնի ժամանակը, հանգստի ժամանակը, եթե երեխային ժամանակ է տրամադրում, հետը խաղում են եւ այլն, այդպիսի արտահայտված ճգնաժամ չի լինում այս տարիքում։ Ինչպես հեշտ անցկացնել 1 տարեկանի ճգնաժամային փուլը, ինչ է խորուրդ տալիս մանկական հոգեբանը ծնողներին։ Շատ երեխայի հետ խաղալ յուրաքանչյուր տարիքային փուլում իր տարիքին համապատասխան հեքիաթներ կարդալ շատ շատ դրական է հեքիաթաթերապիան, երբ արդեն երեխան սկսում է հասկանալ, այս 1 տարեկանում եթե երեխան դեռ այդքան բովանդակությունը եւ այլն չի հասկանում, նրա հետ կարելի է նկարներ կենդանիներ նայել ավելի շատ ոչ թե մարդկային բնութագրականը նրանք չեն հասկանա, այլ կենթանականը, որոնք են այդ կենդանիները, ինչ դայներ են նրանք անում եւ ավելի կզարգանա նրանց պատկերավոր հիշողությունը, եթե նրանք անդադ գրքեր նայեն, նկարներ նայեն։ Մանկական տարիքի ճգնաժամերից ամենադժվարը թերևս 3 տարեկանի ճգնաժամն է, հատկապես երեխայի ծնողների համար, քանի որ այս շրջանում երեխան սկսում է գրեթե ամեն ինչում հակադրվել մեծերին, պահանջում է ազատություն ազատություն եւ անկախություն։ Այս շրջանում ծնողները կարող են նկատել, որ երեխան հակառակվում է ցանկացած նրանց ասածին զուտ հակառակվելու համար, եւ որոշները խոստովանում են, որ այդ շրջանում, եթե մի բան ուզում են երեխան անի, ապա դրա հակառակն էին նրան առաջարկում։ 3 տարեկանի ճգնաժամը երբեմն անվանում են ես ինքսի փուլ, քանի որ երեխան ձգտում է ամեն ինչ ինքնուրույն անել եւ կարող է նեղանալ կամ ագրեսիա դրսեւորել, եթե մեծերը փորձեն օգնել իրեն։ Անիտա Աբրամյանն ու իր առաջնեկը արդեն մի քանի ճգնաժամային փուլեր են հաջողությամբ հաղթահարել եւ երիտասարդ մայրիկն իր փորձով է կիսվում էս հետ։ Փոքրիկս հիմա 3-8 տարեկան է։ Տարիքային ճգնաժամի փուլերից մեր մոտ ամենահիշվողը 3 տարեկանի ճգնաժամն է, երբ սկսվեց ինքնուրույնության ձգտումը։ Մեծերից անընդհատ պահանջում էր ավելի շատ ուշադրություն, ու եթե նկատում է, որ իր ինքնուրույնությունն ու ակտիվությունը չի խրախուսվում, ընկճվում է եւ իր ապրումները ցուցադրական դրսեւորում ու ագրեսիվ պահվածք ցուցաբերում։ Այս փուլում նրա պահվածքն ու էմոցիաները շատ խառն են։ Մեկ շատ հանգիստ ու խելոք, մեկ պռնկվող, չլսող, ինքն իրենն առաջ քաշող։ Շատ եմ նկատում, որ նա կարող է չկատարել մեծահասակներից որևէ մեկի պահանջը, իսկ մյուսների հետ շատ ենթարկվող լինել։ Ամեն ինչ անում է ճիշտ հակառակը։ Շատ են նրա քմահաճությունները։ Պնդում է մի բան, որը ոչ թե շատ է ուզում, այլ այն պատճառով, որ դրա մասին նա բարձրաձայնել է արդեն եւ պնդում է, որ իր ցանկությունը կատարվի։ Անիտան նշում է, որ 3 տարեկանի ճգնաժամային փուլը թեև մոտենում է ավարտին, սակայն դեռևս լիովին չեն հաղթահարել։ Այդուհանդերձ երիտասարդ մայրիկը սկսել է ավելի լավ հասկանալ բալիկի ապրումներն ու ավելի հմտորեն արձագանքել դրանց։ Սկզբից անում էի ամեն բան իր ուզածով, որ เป զի ավելորդ անգամ չբղավի դրսում այս կամ այն բանը ուզելու համար կամ տանը, որ เป զի ավելորդ աղմուկ չբարձրացնի քանի որ շատ անգամներ հայտնվում էի անեանելի իրավիճակներում, չգիտեի ինչպես վարվել Հետո հասկացա, որ սխալ եմ անում ու սկսեցի իրեն տիրապետել, թույլ չտալ, որ ինքը ինձ կառավարի։ Սակայն դա դժվար process է, քանի որ միայն ինձնից չէ կախված, այլ շրջապատող մտերիմներից նույնպես։ Դե իսկ հիմա արդեն ավելի հանգիստ եմ տանում այս իրավիճակը։ Հասկանում եմ, որ այս դրսևորումները, դրսևորումների արկայությունը խոսում է երեխայի նորմալ զարգացման ու նրա անձի ձևավորման մասին։ Երկու տղաբալիկների մայր Տիրուհի Անտոնյանի փոքրը Վլադիմիրը եւս այս փուլում է գտնվում։ Փոքր բալիկս ներկա պահին զարգացման կարևորագույն մի փուլ է ապրում։ Նա 3 տարեկան է։ Ձգտում է ինքնուրույնության ու անկախության։ Նրա հետ ես փոքրիկ հեղափոխականի եսի ձևավորման ականատեսն ու մասնակիցն եմ։ Տիրուհին խոստովանում է, որ այժմ իր համար շատ ավելի հեշտ է, քանի որ ավակ որդու հետ այդ բոլոր փուլերը հաղթահարելու ճանապարհին մեծ փորձ է կուտակել, որն իրեն օգնում է փոքրի հետ այս ճգնաժամը հաղթահարելիս։ Մանկական հոգեբան Մարինե Գրիգորյանը 3 տարեկանի ճգնաժամը բնորոշում է որպես շատ յուրահատուկ եւ գեղեցիկ ճգնաժամ։ Ինչու՞ որովհետև այս փուլում ծնվում է երեխայի կամքը եւ երեխան սկսում է այն փորձարկել։ Նա հասկանում է, որ որոշ բաներում կարող է չի ենթարկվել, հակառակվել, կարող է ինչ-որ բան անել ճիշտ հակառակը, կարող է եւ չանել, այն ինչ իրենից պահանջում են։ Եվ երեխայի մոտ այս նոր որակի, ուրեմն ակտիվ փորձարկումների շրջան է սկսվում Հաջորդ կարևոր, ամենակարևոր որակը, որ դրսևորվում է այս 3 տարեկանում, դա եսի տարանջատումն է շրջակա միջավայրից։ Մինչև 3 տարեկանը երեխան ինքն իրեն սովորաբար դիմում է երրորդ դեմքով, երևի նկատած կլինեք։ Իրեն անոնով է ասում կամ ինչ որ։ Իսկ արդեն երեխայի 3 տարեկանից հետո երեխայի մոտ ձևավորվում է ես եւ ինքը արդեն կարող է ասել ես կամ իմը եւ դա շատ նկատում են մայրիկները եւ շրջապատը ճգնաժամային փուլի ճիշտ հաղթահարման համար ամենակարևորն այն է որ ծնողները հիշեն որ ծնող երեխա հարաբերություններում գլխավորությունը պետք է մնա մեծահասակին այս փուլում երեխան ամեն կերպ փորձարկում է մեծահասակների ամրությունը ուստի մեծերը պետք է ամեն կերպ պահեն իրենց դիրքերը եթե մի բան որոշել եք արգելել, ապա դա պետք է հստակ լինի այնինչ չի կարելի այսօր, չպիտի կարելի լինի նաև վաղը։ Մանկական հոկեբան Մարինե Գրիգորյանը պատմում է, որ այս փուլում երբեմն ծնողները սկսում են իրենց մեղադրել, որովհետև կարծում են, որ երեխայի վարքի փոփոխությունը կապված է իրենց դասյակության մեջ թերանալու հետ, ինչը իհարկե այդքան էլ այդպես չէ։ Երբ միջև 3 տարեկանը ամենից ծաղուն էր անցնում եւ 3 տարեկանում հանկարծ երեխան դառնում է չենթարկվող, որովհետեւ զգում է իր ազդեցությունը արդեն միջավայրին, ծնողը հանկարծակի է գալիս եւ ինչպես այսպես եղավ։ Բայց այս տարիքում նույնպես, եթե ծնողը շատ երեխայի հետ զբաղվի, տա նրան համապատասխան ուշադրություն զբաղվի նրա հետ, սովորեցնի, խաղա, հեքիաթներ պատմի, երեխան կանցնի այս փուլը եւ նույնիսկ հետագայում դպրոց հաճախելուց նրա համար ավելի շատ հեշտ կլինի, որովհետեւ արդեն նա աշխարհայացք կունենա։ Այս տարիքում երեխային տված դաստի արագությունը շատ կարեւոր է նրա ողջ կյանքի համար, նշում է մանկական հոգեբանը։ Հենց այստեղից բաց թողումները կարող են հետագայում արդեն հատկապես դեռահասության շրջանում լուրջ խնդիրներ առաջացնել։ Խստությունը սահմաներում շատ կարևոր է իսկ չափից շատ խստությունը, անդադար սահմանափակումները, երեխային ձայնի իրավունքից եւ ինքնուրույնությունից զրկելը ոչ միայն չեն օգնի ճգնաժամի հաղթահարմանը, այլև հակառակը կդարձնեն այն ավելի արտահայտված։ Այս ամենը հաշվի առնելով մանկական հոգեբանին հարցնում եմ՝ ի վերջո ո՞րն է ճիշտ դասիարակությունը։ Յուրաքանչյուր երեխա ծնվում է ինչ որ ընտանիքում, որտեղ կան իրենց սովորությունները, իրենց խաղի ձևերը, իրենց հումորի ձևերը, իրենց իրար բարևելու, իրար հաջող ասելու ձևերը եւ ամեն ընտանիքի մոտ դա յուրահատուկ է։ Հատուկ տենց հստակեցված չկա, բայց ծնողի ճիշտ մոտեցումը, ինչու՞ չէ ծնողի գրագետ լինելը այս հարցում, հոգեկրթությունը, հոգեկրթված լինելը, փառք Աստծո հիմա կա շատ գրքեր, ինտերնետը եւ այլն, որտեղից ծնողները կարող են ճիշտ ինֆորմացիա ունենալ եւ ճիշտ վերաբերմունք դրսեւորել եւ ես ես հավատացնում եմ, որ ճիշտ վերաբերմունքի դեպքում ճգնաժամը կարողանում են հաղթահարել 3 տարեկանի ճգնաժամի անբաժան մաս են ագրեսիայի դրսևորումներն ու հիստերիաները, որոնց ժամանակ չարժեք երեխային փորձել ինչ-որ բան բացատրել, սպասեք մինչև նա կհանգստանա, տարեք նրան անաղմուկ միջավայր եւ միայն հետո փորձեք հանգիստ խոսել նրա հետ։ Եթե երեխան կամակորություն է դրսևորում, եթե երեխան իրենն է ասում, ուրեմն նա հասել է, չէ, դրան զարգացած է, ուրեմն նա հասկանում է, որ սա կարելի է եւ այսպես անել, սրան կարելի է եւ հակառակվել։ Իսկ այն երեխան, որ ընդհանրդ ենթարկվում է, ինչպես է կարծում, նա ավելի զարգացած կլինի, թե մեկը, ով իր տեսակետն է դրսևորում։ Ճգնաժամերի ընթացքը պայմանավորվում է նաև երեխայի հոգեկերտվածքով, հիշեցնում է Մարինե Գրիգորյանը։ Իհարկե, որոշ չափով երեխայի եւ խառնվածքի տիպը եւ բնավորությունը եւ գենետիկան անպայման ազդում է նրա վարքի վրա, բայց հիմնականում մարդի զարգացման փուլերը միանման անցնում են։ Ես նշեցի, որ իհարկե յուրաքանչյուր մարդ անհատական է, յուրաքանչյուր ընտանիքում ամեն ինչ անհատական է եւ իհարկե ամեն մարդ ունի իր խառնվածքը եւ բնավորությունը, որոնք որոշ չափով իհարկե ազդում է։ Երեք տարեկանի ճգնաժամին հաջորդում է 6-ից 7 տարեկանի ճգնաժամը։ Մեր մայրիկների Ստիրուհի Անտոնյանի ավակ որդին հենց այս փուլում է գտնվում։ Եթե 3 տարեկանի դեպքում ձևավորվում է եսը, ապա 7 տարեկանի դեպքում մենք կարող ենք խոսել սոցիալական եսի ձևավորման մասին։ Եթե նախկինում նա խաղում էր, նրա գործողությունների մեջ գերակշռում էին խաղերը, ապա այժմ նա ստիպված է լինում շուտ արթնանալ, սովորել դասերը, լուրու հանգիստ նստել դպրոցական նստարանին, ղեկավարել իր վարքը, շփվել տարբեր արժեքային համակարգեր ունեցող հասակակիցների համադասարանցիների հետ։ Սա իհարկե հեշտ չէ, երեխայի մոտ առաջ է գալիս էմոցիաների մի տեղատարապ, որը տանում է ճգնաժամի։ Տիրուհին խուսափում է ճգնաժամ արտահայտությունից, քանի որ այս փուլերը նորմալ հոգեֆիզիոլոգիական ընթացքներ են, իսկ դրանք ճգնաժամ անվանելով կարծես ավելի շատ տանում ենք դեպի ոչ նորմալի դաշտ, ինչը նրա համար այդքան էլ ընդունելի չէ։ Երևի թե այս շրջանում շատ կարևոր է երեխայի կողմից հարգանքի պահանջը, երեխան սկսում է իրեն զգալ որպես սոցիալական անհատ, առանձին միավոր, ուստի մենք ծնողներս պետք է աջակցենք նրա որպես անհատի կայացմանը։ Այս փուլում շատ կարևոր է երեխայի կյանքում հայտնված նոր հեղինակության ուշքի դերը, ուշքի հոգեբանական մոտեցումն ու նրբանկատ վիրաբերմունքը շատ կարևոր են։ Ուսուցչի վերաբերմունքն ու գնահատականներն այս տարիքի երեխաներն ընկալում են որպես հենց իրենց անհատի գնահատական, ավելացնում է փորձառու Մայրիկը եւ պատմում, թե ինչպես է փորձում օգնել 6-ամյա Տիգրանին առավելագույնը սերտել այս տարիքին բնորոշ հմտությունները։ Արաբեր շատ փորձում եմ սովորեցնել նրան վերլուծել, հետևություններ անել, խոսել սեփական էմոցիաների մասին, հարգել ուրիշի էմոցիաները, Նրա հաջողությունները կամ անհաջողությունները երբեք չեմ համեմատել մյուս երեխաների հաջողությունների կամ անհաջողությունների հետ, ինչքանով որ հնարավոր է, փորձում եմ բանել ծնողի ավտորիտար դիրքը։ Իմ կարծիքով ցանկացած ճգնաժամային փուլում կարևոր է, որ երեխան զգա, որ իր անհատն անվտանգության մեջ է։ Ծնողների գրագետ մոտեցման շնորհիվ այս փորձաշրջանների հաղթարումը շատ ավելի դյուրին կդառնա։ Ի տարբերություն 3 տարեկանի ճգնաժամի, որի ժամանակ երեխան ձևավորվում է որպես ինդիվիդ, 6-ից 7 տարեկանի ճգնաժամի դեպքում երեխան ձևավորվում է որպես սոցիալական էակ, բացատրում է մանկական հոգեբանը։ Այս տարիքում երեխան ավելի հասուն է, պետք է զարգացնել պատասխանատվությունը, պատասխանատվության զգացումը եւ նպաստել ինքնաիրացմանը։ Նրան օրինակ կարելի է փոքրիկ հանձնարարություններ տալ, ծաղկի խնամք, փոքրիկ ընտանի կենթանիների խնամք եւ այլն, որ երեխան իրեն ավելի նշանակալի զգա։ Այստեղ արդեն դպրոցն էլ ունի կարևոր դերակատարություն։ Լավ մանկավարժը, լավ դասվարը շատ մեծ դեր ունենում այս տարիքում երեխաների կյանքում։ Մարինե Գրիգորյանը բացատրում է, որ 6-ից 7 տարեկանի ճգնաժամային փուլում երեխաները սկսում են տարբեր դաստիարակության գրող երեխաների հետ շփվել ու կարող են երբեմն գալ եւ ընտանիքում պատմել, որ օրինակ այսինչ բալիկը տկեղ բարեր է օգտագործում։ Հոկեբանը նշում է, որ ծնողի դերն այս պարագայում բացատրելն է երեխային, որ կան տարբեր ընտանիքներ ու տարբեր սովորույթներ դրանցում եւ այնինչ կարող է թույլատրելի լինել մեկ այլ երեխայի ընտանիքում, մերում մենք դա չենք կիրառում Այս տարիքում կարող են երեխաները երեխաներին ված բառեր ասելուց բացի ծաղրեն, ինչ որ նրանք առաջի անգամ կարող են հանդիպել նաև այդպիսի երևույթների դպրոցում եւ ինչպես նշեցի, այո, այստեղ շատ մեծ է մանկավարժի դերը եւ թե ինչպես այդ ամենին կանդրադառնա եւ ինչպես կբացատրի այդ տեմենը ծնողի իր երեխային։ Գախնիկ չէ, որ 6-ից 7 տարեկանում երեխաներն առաջին անգամ կարող են բախվել բուլինգի, ինչպես վարվել այս դեպքում հարցնում է մանկական հոգեբանին։ Ծնողի դերը շատ կարևոր է տղաների հարցում, հատկապես հայր ծնողի դերը, թե ինչքանով նրանք իրենց երեխային վստահություն կներշնչեն եւ ամեն մի փոքր-մոքր հաջողությունների դեպքում կխրախուսեն։ Շատ հաճախ ծնողների սխալը այն է լինում, որ ինչու է երեխայի ինքնագնահատականը ցածր եւ ինչու է երեխան սկսում վախենալ շրջապատից, որովհետեւ շատ ժամանակ ծնողները ամեն մանրուքի համար երեխային նկատողություն են անում, կարող են ված բառեր ասել, ինչ որ դասի դասը չի ստացվում, գրելը լավ չի ստացվում, կներեք նրան դեբիլ անվանել եւ դրանով երեխային ճնշում են երեխայի եսը եւ երեխան արդեն մտածում է, որ եթե ինձ իմ ծնողն է նույնիսկ այդպես անվանում, ուրեմն միգուցե ես այդպեսին եմ։ Հոգեբանը շեշտում է, կարևոր է քննադատել ոչ թե երեխային, այլ նրա արարքը։ Կարող ենք ասեք, այ դու սխալ գրեցիր, բայց ոչինչ, դու գնում ես դպրոց սովորելու համար։ Եթե դու էլի գրես, մի քիչ էլ աշխատես, դու լավ կգրես, այլ սխալ չես գրի։ Այսինքն մենք նրան ինքնավստահություն ենք ներշնչում, որ սխալի դեպքում նա միանգամից չընկճվի եւ չհանձնվի եւ դա շատ կարեւոր է նրա հետագա հաջողությունների եւ ձեռքբերումների համար։ Եթե երեխային մենք սովորեցնում ենք, որ չի ստացվել, դե գնա չի էլ ստացվի, եթե մենք նա դա նրան ներշնչենք, այո, նա ինքնավստահ մարդ երբեք չի դառնա։ Մենք պետք է նրան խրախուսենք, այո, դու սխալ ես գրել, բայց ոչինչ որ սխալ ես գրել։ Եթե հոգնել ես, կարող ես մի փոքր հանգստանալ, մենք նորից շարունակենք։ Բայց եթե դու շարունակես, դու հաջողության կհասնես։ Ամփոփելով տարիքային ճգնաժամերի թեման, նշենք, որ ինչ ծնողավարման մեթոդ էլ կիրառելու լինեք այս շրջանները հաղթահարելիս, մի բան հստակ է, չենք մոռանում եւ չենք ամաչում ցույց տալ մեր երեխային, թե ինչքան ենք սիրում նրան եւ թե ինչքան թանկ մարդ են ամես համար։ Մայրիկների անկյան հատուկ հյուրն էր Ստեփանակերտի Արևիկ բուժմիավորման մանկական հոգեբան Մարինե Գրիգորյանը։ կհանդիպենք